ndabaramukije rero mwebwe mwese mubandanya mutegabiri radio isanganiro numwanya nkuko mwabyumvise w'ikiganiro karadiridimba mukurikirana imisi yose nk'aya mango murashobora kwibaza muti mbe uno munsi tuza kuyaga kubyerekeye iki gukingira abakenyezi no kubahiriza agateka k'inkehwa biri muri bimwe biriko vyigirwa i Kigali mu Rwanda mu nama iriko ihuza abakuru b'ibihugu bya Afrika ico bise Sommet de l'Union Africaine inkehwa cyo kimwe n'abakenyezi usanga kenshi amategeko abagenga aho nyangwa atacamira murumva mbere ko kiri no mu bizo kwigwa n'abakuru b'ibihugu vya Afrika tugarutse gatonya twababwira yuko mu mwaka wa 1979 niho hasinywa Icho bise konvention gikuraho ikintu cyose gisinzikaza agateka k'umukenyezi bakaba baciye babishira mu ngiro mu mwaka wa 1981 ni nayo havuye haciye haba itegeko rikuru rikingira abakenyezi ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana inama nkuru ya oni yemeza icyo bise declaration sur l'elimination de la violence des femmes hari mu gisagara cha Vienne mu gihugu cha Autriche nayo istati y'i Roma nayo ishinga sentare mpuzamakungu yirahe yemejwe mu mwaka w'igihumbi kimwe ishigwa mu ngiro ku itariki ya mbere mu kakaro umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri yarahaye ikibanza kinini amategeko akingira abakenyezi bahuye n'ibiza bitandukanye aho twavuga nko gufatwa ku nguvu n'ihohoterwa riciye ku rukoba n'ibindi n'ibindi si cyo gusa mumvise kandi ko i Kigali mu Rwanda bazokwigiraho kandi ikibazo kijanye n'amategeko akingira inkehwa tugarutse gatonya ku nkewa amategeko azikingira iyo yatanguye kuva hashingwe umuryango mpuzamakungu wa oni aho washigwaho washiraho amategeko akinga inkehwa aho naho bakaba bashatse kuraba cyane cyane ivyo bikora ku nkehwa bakazikingira bivanye naho baba ba begamiye murazi uko inkehwa usanga kenshi ari nyinshi ibyo navyo bakaba babishize mu kigabane ca 27 c'amategeko mpuzamakungu araba ivy'agateka kazina muntu aho naho tukavuga bakaba bashatse gushimikira ku byo inama nkuru ya oni yatanze kuri icyo gihe ayo mategeko rero yemejwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana na kabiri n'ibyo bise dekararasiyo des droits de personne baba begamiye inkehwa zitandukanye haba mu bihugu aho n’akavuga ku bwoko ku madini canke ku ndimi ibyo bita linguistique tugarutse rero kuri iyo declaration yemeza yuko haba amategeko akingira inkehwa bagakora kuri ivyo vyose bahereye ku mico kama kukurikirana ishengero canke idini ry'uwari we wese bivanye n'ukuntu ari canke gukoresha ururimi eh, rw'inkehwa uh, aho naho tukavuga yuko ngo inkehwa ziba zifise n'amategeko azigenga haba iyo bashaka kuva mu gihugu canke ikindi canke mbere bashaka no gusubira mu kindi gihugu ibyo rero nibyo tugiye kuganira muri kino kiganiro karadiridimba kuri uno munsi kuri mikoro mwumvise n'imidari niyo nkuru emeto samitewutsi niwe ari mu buhinga bw'ibyuma aha naho tukaza kuba turi kumwe n'umutumire umutumire adasanzwe kuko asanzwe akurikirana amategeko ni Fabiano Segatwa mu kanya gato tugaruka hano muri studio kugira tumwakire kumbure adufashe gutahura ibi na biriya hama ikiganiro karadiridimba ni kuri mwe bw'abarundi musanzwe muri mu makungu mukagira umwanya wo gutelefona kuri 2226 ubusa kabiri canke 2225 ikiganiro ni karadiridimba mwumvise ibyo tuza kuyaga uno munsi nk'uko nari nabibabwiye turi kumwe n'umutumire fabiano segatwa metre ndabaramukije ndabaha naje ndabaramukije kandi aramukije n'abari kubatwumviriza bari mu mahanga Ego murakoze metre mwumvise ibyo tugiye kuyaga ni gukingira abakenyezi hamwe n'amategeko agenga inkehwa mwumvise yuko mu kajambo k'intangamarara dusa nabagarutse kuri bimwe bimwe sinzi ko hari ico imbere ko dutangura mwokongerako. Eh biragoye kugira ngo umuntu ashobore kuvuga ico ari inkehwa mu gihugu canke muri Afrika canke mu makungu kuko inkeho ni nyinshi biva mm. ku ico umuntu ashatse kuvuga mm. hari inkehwa zivuye ku byo bita ubwoko mm. hari inkehwa ku byo muvuze bita amadini nyine hari inkehwa ku byo bita abantu batishoboye hari inkehwa z'abana hari inkehwa inkehwa ni nyinshi cyane kuvuga rero ubirabye hariho amategeko mpuzamakungu menshi adondagura eh, amategeko ategerezwa kubahiriza abo bantu bose biyumvira ko boba bari inkehwa kandi noneho n'umuntu ku giti ciwe n'inkehwa ubiravye mu gihugu kuko bavuga bati bategezwa gukingira umuntu weze mu gateka kiwe kuko yabaye umuntu umwe aca binkehwa nico gituma rero bigoye kuvuga ati uyu ni inkewa cyangwa izi nkewa mugabo muri rusange turazi abantu bashaka kuvuga ntitwavuga rero yuko abakenyezi ari inkeho abakenyezi n'abantu bari mu mugwi w'umwihariko kuko mm. eh, barabahariye amategeko menshi ategerezwa kubakingira kubera iki kubera kuko mu bihugu byinshi abakenyezi ntibafise agateka kategezwa kategezwa kuba kabo mhm. benshi urabona yuko bafatwa nko kumenga n'abana eh, na kera eh, mu bihugu bya kera nko mu baromani babita abantu batatu bishoboye abantu mhm. incapable kandi ni mhm. eh, ukuvuga mu gifaransa incapable ni ukuvuga umuntu atacu ashoboye nicyo gituma rero Eh, ingene ibintu byagiye birakurikirana ingene amateka yagiye araza cyane cyane nk'uko wabivuze kuva igihe habaye umugwi w'ibihugu by'isi yose ibyo bita société des Nations hahejeje kuba guhonyanga agateka na muntu guhonyanga agateka k'abakenyezi guhonyanga agateka k'ibihugu ibyo byose rero byace biza buhoro buhoro buhoro buhoro buhoro buhoro barashika rero aho bavuga yuko umugabo n'umugore bangana bafise Eh, amateka angana bafise mbe umuntu yovuga ngo iki leduwa mu gifaransa niko babivuga zingana mm. alors ubiravye neza igihugu cacu kuri ico kibazo kirateye imbere cyane mm-hmm. kuko kirarusha ibindi bihugu byinshi ku kibazo c'abakenyezi ku kibazo c'abakenyezi mm-hmm. nico nashaka kuvuga ubwa mbere ubiravye mu mategeko dufise hari ibyo bita amategeko araba ubu abantu n'imiryango nukuri ukuri abakenyezi bafise uburenganzira bungana n'ubwo n'ubw'abagabo tugiye ku mategeko asanzwe agenga igihugu tukavuga nk'ibwirizwa nshingiro cyangwa amasezerano yarusha usanga hari bya bitigiri mirongo itatu ku ijana ku bakenyezi haba mu bisata bitandukanye twavuga muri parlema no mu nama nkenguzamateka mubona by'ukuri iki kibazo cy'abakenyezi gitera kije imbere kandi bakiri kuri ibyo bice ego ku bya politike turashobora kuvuga yuko igihugu kikiri inyuma gatoyi kuko hari ibindi bihugu bigeze ku bice mirongo itanu mirongo itanu ku ijana mugabo ni bake cyane ni bike aho ariko naho twaba tuvuga yuko dushika ku bice mirongo itatu kwijana ni ukuvuga ko tutari mu bihugu bya nyuma turi mu bihugu bimaze gutera imbere kandi noneho nta na kimwe kibuza yuko abakenyezi bashobora gushika kuri mirongo itanu kwijana ijana cyangwa mirongo itandatu kwijana ijana mugabo hariho abavuga yuko biri ku mpapuro gusa bitari mu ngiro Eh, turabye ibyicaro bya politiki nibyo mugo turabye mu bindi bice mu bindi bice by'igihugu turaba nko muri eh, ibyo twita ubutungane nukuri mm-hmm. abakenyezi b'abafasoni bamaze kuba benshi gushika naho hamwe hamusanga intahe yiziziye n'abakenyezi ku ijana ku ijana cyane ko ari nako rwego namwe musanzwe muri eh, tusanzwe turimo mbona nishikira iminsi yose mm. eh, kandi naho uraba ugiye mu biro urabona yuko abakenyezi bamaze kuba benshi batari bake yego koko muri ibyo bintu bavuga bya politike ibyo byo gufatira ku mirongo itatu cyangwa mirongo itandatu ibyo haracari agasorobwa gatoyi mugabo naho nyine nibaza yuko turi turatera imbere ejo ko turi muri Arusha noneho nibaza yuko bazoza babishitse ko bashike ku 40 na 5 kwijana canke 50 kwijana canke barenze rega nta na kimwe kibuza yuko abakenyezi borenga 50 kwijana nta kimwe kibuza reka kumbure ibyo turabigaruka ko umwanya murabona rero imyaka irangiye eh ano mategeko y'abakenyezi cyangwa y'inkehwa agiyeho ubu kiri muri bimwe bigiye kwigirwa i Kigali mu Rwanda ni kimwe mubona bishobora gufasha Burundi canke ibi bihugu ubu niho babone uko bikenewe kuko batavyumviriye kare Eh, jeni baza yuko ntitworaba uburundi gusa ku byo bagiye kuraba tworaba n'ibindi bihugu kuko hariho ibindi bihugu batarashika n'ibyo n'icumi ku ijana usanga eh, intwaro intwaro abanyarwanda bayumvira ko ari oh, ari ngo tuvuga ubutegetsi ubutegetsi eh. bwiziziwe n'abagabo urabye nk'ibihugu ku by'abarabu abakenyezi ntibara batarashika aho bisanzura aho bangana n'abagabo kuko urabye nk'iwacu dufate ingene umukenyezi abaho mu byubuca mu by'ubudandaji mhm. umukenyezi arashobora kugurura konti yiwe muri banki atarinze kubaza umugabo umukenyezi arashobora kuvuga ati genda agiye Eh, bakamuha pasiporo kugenda kugura ibintu atarinze kubaza umugabo hmm. eh, kubaza umugabo aramubaza mugabo amategeko ntavuga ati rutaronse eh, uruhusha rw'umugabo ntushobora kugenda mu mahanga hmm. ntushobora kugura konti urabye baravuga yuko kugira ngo umugabo n'umugore baronde bashobore kubana baraheza bakarondera hamwe aho bashobora kuba heza kandi bakabyumvikana amategeko rero dufise araba imiryango ni ukuburi yarashyitse imbere cyane kandi nta na kimwe cyovuga yuko ari nyuma y'ibihugu bimaze gutera imbere bya rutura kuko ubusanga n'ibihugu bya rutura byinshi turabirusha turabisha amategeko mugabo rero eh, kubirusha amategeko si cyo kihambaye cyane gushira ayo mategeko mu ngiro mhmm. kuko urabona nk'uko kuvuga yuko abakenyezi bahohotegwa ibyo rero biracari biracaboneka biracavugwa kandi noneho nuko gusa mu mico y'abarundi bavuga ngo Eh, sinzi abagene bavuga ngo hamwe bavuga birirwa baragwana mu ijoro eh, eh, mugabo hari igihe birirwa barakubitana mu ijoro mugabo mu gitondo ukamenga nta cyabaye umenga nta n'icigeze hamwe abakenyezi bagifise gasoni mm. ko gusohora yuko baraye barakubitwa yuko babo bahohotewe kandi noneho no mu butungano ugasanga umukenyezi yagiye kwitwara ntibamuhaye umuntu bivuga ngo ikibanza yari akenewe ica umugabo akoze batagihana cyane nk'uko ari umugore yo agikoze ibyo rero nibyo twavuga yuko bikiri inyuma gushyira mu ngiro amategeko dufise nayo ubundi amategeko dufise ku abakenyezi ni ukuri arahimbaye kandi arateye imbere ntitwavuga yuko ari de barashobora no kuvuga yuko ari ibintu bigisigaye imbere cyane cyane nk'ibi bavuga byo gutorana abakenyezi baracara inyuma kandi n'abacamanza benshi baracafise imigenzo ya kera yukumenga umugabo n'umugore barangana imbere imbere y'amategeko cyangwa imbere washaka y'ibyo umubyeyi wabo yasize mm. kukumenga ibisigi kukumenga mm. mu bisigi bitegerezwa gutorana abahungu gusa abakobwa ntibashobora kubitorana ugasanga rero tubacafise mu cyiyumviro cacu y'uko umugore n'umugabo batangana kuri ibyo bice nicyo gihe nibaza kigisigaye cyane yuko amategeko yotera imbere kugira ngo n'iryo iryo tegeko rishobore gutorwa kuko iryo tegeko ririho kuva kera cyane kuko ndazi neza yuko batanguye kubivuga mu bihumbi bibiri na kabiri nari nkiri muri sena ariko gushika n'ubu iryo tegeko ntiratorwa mm. simbona rero igituma mugabo amatwi asumira umenga n'abakenyezi barabifisemo uruhara hariho bamwe umenga ntibabishaka cyane yuko bije imbere mhm. abandi bagatenyenya cyane si rwose igituma kuko igihe twemeranije amategeko tutegereza kuyashira mu ngiro kuko amategeko araba agateka k'umugore amategeko mpuzamakungu araba agateka k'umugore bavuze yuko yinjiye muri mu shingiro nshingiro ry'uburundi icyo gihe rero iryo bwirizwa shingiro rihari dutegerezwa kuryubahiriza mu bisata byose ikiganiro ni karadiridimba mwumvise ko turi kumwe na Maître Fabien Segatwa turiko tugaruka kuri kimwe mu biriko birigirwa i Kigali mu Rwanda akaba ari gukingira abakenyezi n'amategeko canke amateka akingira inkewa Emeto usemitebutse rero ni wari mu buhinga bw'ivyuma telefone ni 22 2466 ubusa kabiri canke 22 25 4375 ugatangura akamenyetso ko guteranya hama majana 257 ni kuri mwe bw'abarundi mudukurikirana muri mu mahanga nkuko musanzwe umenyereye muri kino kiganiro karadiridimba urashobora no kutwandikira ku nimero ya WhatsApp 79 majana na 55 majana 7 na 21 reka mukanya gato duce dutera intambwe hama tugaruke hano muri studio barabishyira mu ngiro mu bihugu byabo ni ukuvuga rero bateranye bakavuga yuko ibihugu bya afurika bitegerezwa kugira intambwe ku bintu byerekeye kubahiriza agateka k'umukenyezi umwe wese mu bihugu byiwe akimba yuko azobishira imbere ntacobuza yuko bije imbere kandi ntacobuza ko bija mu ngiro kuko mu gihugu nta ntawurusha ijambo mukuru w'igihugu nico gituma rero twewe twizigiye cyane yuko ibyo bazoshika ku mu kubahiriza agateka kazina mukenyezi bizoheza bigire ingaruka nziza ku mibereho y'abakenyezi ku nyifato y'abagabo ku byerekeye kubahiriza agateka kazina muntu nta muntu arenga rero bakuru b'igihugu ni ukuvuga rero ibyo bazoshika ko tuzobishima twibaze mugabo twipfuza rero yuko nabo bagihesha kuko ndazi neza yuko nk'abo bari mu bihugu by'abarabo baracahesha kuko hari ibyo bita eh, akaranga mhm. ako karanga rero kugira ngo uheze ukarenge ko uheze ugira amategeko arengeye ako karanga bikeneye ingufu nyinshi mu gihugu bikeneye kubumvisha neza yuko ibihugu bya afurika bitegerezwa nabyo nyine gutera imbere kuko umukenyezi adateye imbere igihugu ntishobora gutera imbere kuko baranabivuze muri iyo bishe konvansiyo sur le droit de la femme baravuze yuko umukenyezi ni inkingi y'iterambere ni mhm. inkingi y'iterambere mu muryango ni inkingi y'iterambere mu bihugu kuvuga rero eh, umukenyezi atagiye imbere atagiye arubahiriza mu gateka kiwe ni ukuvuga rero yuko Afrika itazoheza gutera imbere eh, ku bintu bishemeye kuko natwe bigene ngaha mu burundi eh, mirongo umunani ku ijana y'ibyo turi turafungura uca usanga byarimwe n'abakenyezi mm, bigategurwa n'abakenyezi mm. murumva rero yuko tubategerezwa kubashimira cyane Eh, igihe bagize umunsi mukuru tubategerezwa kujya imbere kugira ngo tubashimire kuko eh, benshi bogira greve twoca twicwa n'inzara Ego nkuko mwavyumvise metre nyishu mutanga ndumva yuko zifise ishingiro kandi zifise aho zihagaze ariko ikibazo gihari nuko uburundi bivuga yuko mbere biremezwa yuko bakuye akarenge muri iyo nama iriko ibera Kigali mu Rwanda mbe mubona bitazoca bizanira ingaruka mbi ku Burundi ko wumva bariko banashira imbere ibisanzwe bihanze kino gihugu cacu eh, sino vuga cyane kuko ntazi igituma bakuyemo akarenge mugabo ndazi neza yuko ibyo Afrika izoshikako uburundi nabwo nyene kuzovyemera cyane cyane kuvyerekeye agateka ku mukenyezi kuko ibyo ntibiri no muri politiki kuko natwebwe mu gihugu cacu ico kibazo c'agateka ku mukenyezi kiraturaje ishinga none ko biri muri bitanu bizokwigwa bikomakomeye byo bise les principaux axes bikomakomeye mu ubona batsobyemeza gute cyangwa batsobyemeza gute atariho bari bari e, mu byerekeye amategeko mpuzamakungu ntutegerezwa kuba uriho kugira ngo ubyemeze kuko naho utoba uriho urashobora bamaze kubifata kwemeza yuko ibyo byashitswe ko n'abo bakuru b'igihugu nawe wenyine ubyemeye kuko uca muri muri parlement muri ntuze muri mu nama amateka na nkeguzamateka kugira ngo bavyemeze bemeze yuko e, igihugu cemeye gushira mu ngiro ivyo bizoba ko nabandi bakuru b'igihugu ivyo ntivyobuza igihugu c'u Burundi yuko ejo nejo bundi nahatariho bazoba bari bashora kwemeza yuko iryo tegeko mpuzamakungu rizoba ko. baheza bakabyemera nabo nyine nubwo twashimikiye kuri ibi bibiri bijyanye n'abakenyezi n'inkehwa eh, tugarutse gatonya mubona yuko ibyo bindi byo byo bishobora kuzokwemererwa canke uburundi bushobora kuzovuga bati turabyemeye ego ibyo byose biva ku gihugu igihugu mhm. cyose kirafise icyo bita inyungu mhm. inyungu ziri muri ibyo bintu bazo bafashe icyo gihe igihugu kibonye yuko atanyungu kibifisemwo ntigeza ngo kibyemeze mbwa igihe bavuze yuko dufise inyungu mu byo bashyitse ko yuko na twebwe byo twungukira igihugu nta gihugu na kimwe cyoshobora kwanga ikintu kibona yuko cuvamo inyungu yacu mhm. ibyo byose rero biva ku ngeni igihugu kizobona ibyo bashitse ko inyungu bazoba babifisemo twizere yuko naho leta y'u Burundi yavuye muri iyo nama y'i Kigali ibizoshigwa ko na cyane cyane kuri ko by'abakenyezi no gukingira inkewa bizoja mu ngiro Ego ndiko ndibaza rero urabona nkuko bashitse ko kuri eh, passport ya Afrika mm. Mm-hmm. uburundi ntibushobora kuva muri Afrika uko buri muri Afrika mm. buri muri Union Africaine kuvuga rero iki ni ikintu ciza cyane ko umurundi yoronka passport igihugu agenda mu bihugu byose bya Afrika atarinze gusaba ibyo bita visa atarinze gutanga mm, amafaranga mm, kuvuga izo bari nka ni intambwe nini cyane kuko urabona umuntu ntiyova mu bihugu bindi kandi noneho ico ni kintu cy'inyungu cyane cy'abanyagihugu ico gihe rero babishitseko naho Burundi butaburimwo ejo n'ejo bundi barashobora kuvuga ati turabyemeye natwe turagiye kiri muri bimwe biriko vyigirwa i Kigali mu Rwanda n'abakuru b'ibihugu bya Afrika Ego metre segatwa witwa Canesius Karorero atwandikiye atubaza ati ngo wobaha umuco kuvyerekeye inkehwa za politike ngo aho kwisi usanga batarekuriwe ku mategeko basanzwe bemerewe inkewa za politiki Eh, abatari ku butegetsi ngo kimwe mu njyanye mu njyane zidahera ziri hano mu gihugu ngo mwebwe nk'abahinga ngo nimubahe intererano yanyu eh, murakoze ibyo ni kuko niyo turi ko turaraba mhm. turira turaraba amasezerano y'iyarusha mhm. ntibageze ku nkewa zose ku rugero rumwe Mm. kuko umenga arusha yari kuraba amatati ari hagati y'abahutu n'abatutsi mm. mugabo bagiye yuko ariho n'izindi nkewa mm. eh, inkewa ya mbere ikomeye cyane muri iki gihugu muri politike n'abatwa mm-hmm. urabona yuko muri arusha bavuze ngo abatutsi suwasandi purusa abahutu ikibazo canke intererano umutumire turi kumwe umutumire turi kumwe ari ikibazo canke intererano yawe oke sawa murakoze mhm. duga ku ijambo ah, jewe banita todeni ndi muri osirali mm. numvise havuzwe ikibazo nakurikirana ibiganiro cyane rwose havuzwe ikibazo kijyanywe n'inkehwa mm. none yewe sinatahutse sinatahukiwe neza inkewa icyo ari cyo niyo byagerageze gusobanuka mu nzira nyinshi zitandukanye yari yagerageje kubisigura ubu naho yari ageze karasigura inkewa za politiki nk'uko cyabajijwe n'uwitwa kaneziyusi mugabo jewe sinageze hose navuze inkewa n'umuntu aba ari nyakambwe kibura umuntu ataba afite ubumuvugira reka aca insiguro metre mu mwanya nimba ufite ikindi kibazo duga ku ijambo eh. Eh, eh. urakoze cyane Theogene muri Australia Okay, murakoze cyane rwose metre mwishurira ko ucugenda rimwe na rimwe na kijya kindi cinkewa eh. za politike eh, nari navuze yuko ingewa muntu arashobora ku kubisigura mugabo biva ku ico umuntu agamije urabona hari inkewa za politike mm -hmm. hari inkewa eh, z'abantu bagendana ubumuga mm -hmm. hari inkewa eh, z'abantu bavuga ururimi eh, ruvugwa n'abantu bake mu mhm. gihugu mm -hmm. Eh, ah, ni byinshi cyane by'umuntu yo kwita inkehwa mugabo rero nibaza ko benshi iyo bavuze inkehwa bavuze inkehwa mu byerekeye bya politiki eh, ni ukuvuga rero inkehwa ni n'akagwi k'abantu mhm. batishoboye badafise ubavugira cyangwa badafise Eh, kwisanzura nk'abandi bantu mm. mu gihugu usanga basa n'abakumiriwe mu iterambere basa n'abakumiriwe mu kugabura amatungo Mm. umuntu bamwita inkehwa aha nduba eh, eh, isiguro nawe ngira yazumvise eh arocho mm-hmm. nariko ndavuga igihe twagenda arusha mu bihumbi bibiri mm-hmm. hariho ikintu eh, amasezerano y'arusha atashitse ko cyane kandi cyari gihambaye ni inkehwa twita iza politike iza politike abatwa cyane cyane mm. bandanya eh, kubera iki kubera kuko twavuze yuko uburundi bugizwe n'abahutu n'abahutu n'abatutsi mhm. bakavuga yuko abahutu bazoronka ibintu ibibanza ku rugero yuko tumenywa tumenyekana kandi tubahirizwa nk'inkehwa kandi tukagira ijambo eh, mu gihugu yego koko igihe twaza twagaruka baravuze yuko abatwa serukigwa abatwa batatu canke bane mu nshingamateka mugabo rero urabona yuko yo hageze abaguverineri iyo hageze abadministrateur yo bageze iki ntibaheza ngo babahe ikibanza mirongo canke mirongo itatu canke z'abahutu n'abatutsi bategezwa kuvuga yuko hariho 1% canke bambe rimwe kwijana canke ibiri kwijana by'abatwa mm -hmm. ibyo navyo bakaheza bakabaha ikibanza bakwiriye nkingewa mm -hmm. nico gituma rero nibaza yuko n'abarundi bategerezwa kugira intambwe ikomeye kugira ngo nabo nyene baronke eh, icicaro kandi none umenga ariho n'abandi abaganwa n'abandi baca bajamwo nibyo nyene n'ibyo kwiga sinzi mugabo urumva eh. iyo nama iri kibera Kigali iyo Burundi bwari kuba burimo nibwo bwari kwerekana ivyo bibazo mwavuze yuko bizovamwe Burundi butegezwa kuvyemera mwumva ni bwavyemera butashikije nabwone aho buhagaze ikibazo mu bijanye n'inkeho canke n'abakenyezi muri iyo nama mwumva koko bizotorerwa inyishu canke hari gizohinduka hano mu gihugu ibyo ntibikenewe yuko umuntu agenda mu rwanda cyangwa agenda muri new African kugira ngo umuntu yubahirize inkehwa inkehwa itegerezwa kubahirizwa n'amategeko y'igihugu igihe babishyize eh. muri kimwe ariko bariga eh. muri iyo niyo afurikene ibyo none ntibora ko ari cyo byofasha ijambo ry'uburundi eh. rizovugwa gute rizokumva nande ntubahiriza inkehwa ziri mu gihugu cawe ico gihe badoshaha amategeko avuga yuko umuntu atubahirijwe mu gihugu ciwe nkinyewa ashobora kwitwara nibaza yuko bazoshiraho n'urwego rwa afurika ruzoheza rukaraba ingene izo nkehwa ziriko zurubahirizwa mu bihugu byo muri afurika kuko batagize gutyo ntacoshoboka kuko urabona niyo bagize itegeko mpuzamakungu bama bashyiraho umugwi ico bita komite cyangwa komisiyo igenda iraraba yuko iryo tegeko ririko rirakurikizwa n'ibihugu byashize ku mukono kuri iyo kuri ayo masezerano mm. kuvuga rero Burundi naho butaburiyo mm. bagafata ayo mategeko Burundi burashobora kuzoshira kugikomo kwa ayo mategeko nahatariho ubwo buri mm. nta kibuza yuko bashiraho yishiraho amategeko noneho ikintu cyose cyiza gitera intambwe nziza kiza cyubahiriza abanyagihugu si kintu bo bokwanka kubera icu kubera ko batagiye hariya baraba gusa inyungu ayo mategeko yoshobora eh, kugirira uburundi hariho n'ikindi kintu dutegerezwa kumenya ni yo muri aya mategeko hari rimwe umuntu abona yuko hataragira yuko umuntu aryubahiriza arashobora kuvuga ati jewe ibyo bintu ndabyemeye mugabo iyi ngingo n'iyi n'iyi nzogenda ndayubahiriza buhoro buhoro kuko ubu ntibishoboka mhm. eh, hanyuma mugabo eh, igihe Eh, bakaguma bagira amaraporo bavuga bati kuri ya ngingo nanka kubahiriza ubu harageze yuko ndayubahiriza cyanjye nayubahirije gushika kuri mirongo itanu ku ijana cyangwa mirongo itandatu ku ijana nibyo bita mu gifaransa raporo periyodike mhm. kuvuga yuko aba bihugu nibafata amategeko kuri ibyo bintu ibihugu bya afurika bizoza biratanga raporo y'aho bageze mu kubahiriza ayo mategeko bafashe niba igihugu cy'u Burundi kizobishikako kizotegezwa no kubishikako kuko ntigishobora kuba ko kuko mhm. igihugu cy'u Burundi ntigishobora kuva muri afurika ntibishoboka mm. eh, sizinga naho ryo bizinga ubu noneho nta zinga rikiri mu bihugu amazinga yose ari mu muri romonde niko nubivuga mm. nta zinga na rimwe ryikwiye mm-hmm. eh, nicyo gituma rero eh, je mbona yuko bufata ingingo ku byerekeye ibyo bibazo byose bikomakomeye eh, tuzobyubahiriza hari ubwo hariho ikindi cy'inkehwa mm-hmm. igihugu cy'u Burundi kitarashika ku cyategereza gushika ko cyane ni inkehwa z'aba bagendana ubumuga mhm. eh, ego niko amategeko mpuzamakungu turashize ku gikumu mugabo ntiturayubahiriza cane ku rugero rushemeye notanga nk'akarero gatoyi ku gisata gitoyi cyo kubaka inzu za leta mm. kuvuga mu kubaka inzu za leta tuhategerezwa kwiyumvira yuko ari abantu badashobora kuduga ingazi mm. tukashiraho ikintu gishobora gutuma umuntu wese naho iyo afise ubumuga ashobora gushika aho abandi bose bashika mugabo kenshi usanga nka zijya nyubakwa z'amareta usanga ari amabizingi ziba ari zirezire haba no muri za buraya uvuga uti boraba ukuntu biga iyo politike kugira habe amazu ajya bita publike cyangwa aya mazu ya leta abantu bakota yubahiriza cyangwa ashobokera uwo ari we wese inzu inzu yose ya leta mhm. inzu yose ya leta itegerezwa mhm. kugira ikintu abantu bashobora kugendera mu gakinga bagashika ari inzu ndende asansera hiri mhm. bakaduga muri asansera ari inzu ngufiya bakagira ahantu ashobora guca atarinze kuduga ku ngazi kugira ngo nawe ashobore kuronka ashobora eh, kuronkwa uburyo bwo gushikira abategetsi bwo gushyikiriza ikibazo ciwe e, bwego batarinze abandi kuza kubimuvugira kuko ako n'agateka k'abantu bagendana ubumuga nicyo cya mbere cyategerezwa kuboneka mu gihugu igihe twasinye twatera igikumu ku itegeko mpuzamakungu riraba abagendana ubumuga mugabo urabona rero yuko tumaze kugira intambwe turafise amashuri y'abantu batumva hmm.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 musanzwe mudukurikirana muri mu mahanga murashobora no kwandika ubutumwa bugufi cyane kiganiro ni karadiridimba uwitwa Canesius Karorero ari mu bubirigi mugabo ngo asanzwe ari kakorera ibikorwa mu gihugu ca Iraq abaza umutumira ati ni giki cokogwa kugira hakingigwe ico yavuze ntihasubire kuba uko kutangana canke uko kwinkehwa izina ziriya ngo ziba ziri ku butegetsi hano mu gihugu Eh, nashaka kumuramutsa kuko iyo bavuze iyo ari tujya tugira ubwoba kuko eh, asanzwe aba mu bubiri mugongo rikarangurira ibikorwa by'akazi muri iraki muri iraki tumwifurije kuroranirwa kuko umenya naho nyine ntiworoshe tubyo turi turumva ah. biroroshe mhm. ubwo bujya kushira inzandiko mu ngiro hamwe uvuga ati abacamanza abajejwe ubutungane abajejwe eh, ubutegetsi bose babishyire mu ngiro niho bica bipfira ariko rero nk'uko nabiko ndabivuga mhm. kuko mu burundi turafise intambwe ishemeye mu byerekeye kubahiriza agateka ku eh, k'umukenyezi yego eh, ntawovuga ngo byose ni kuko ibintu biba bifite intango umuntu agenda uko ashoboye buhoro buhoro buhoro buhoro mugabo nibaza ko intambwe dufise ishemeye mugabo nticovuga yuko tutazoguma tubandanya kugira ngo agateka k'umukenyezi kagume mhm. kubahirizwa kazotinde kangane n'ak'umugabo mugabo ntibiri kure koko ntibiri kure cyane ubu gusa ni uko umukenyezi yo kubahirizwa nawe mu rugo gwiwe mu muryango wiwe akubahizwa n'umugabo wiwe aho niho hari hageze yuko amategeko afatwa yerekeye kubahiriza umukenyezi mu rugo mu muryango wiwe ni ni hagisigaye cyane hahaze nayo ibyerekeye bya politike ibyerekeye eh, ibyo bita mu gifaransa administration ibyo ni ukuri eh, ibyerekeye kwiga abana b'abigeme biga ibyo birageze ku ntambwe ishimishije mumvise mm. insiguro z'umutumire Fabiano Segatwa ngira ngo ufise aka na kariya muri iyi minota dusigaje ni mike cyane ni bibiri na kabiri bibiri na kane na gatandatu ubusa kabiri cyangwa bibiri na kabiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu mutanguje akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi ni ikiganiro karadiridimba mu kanya kumbura duce tugaruka hano muri studio hama turangize ikiganiro ni karadiridimba mwumvise yuko twagarutse na cyane cyane kugateka k'abakenyezi no gukingira inkehwa ibiri muri mu biriko birigirwa i Kigali mu Rwanda mu nama ihuza abakuru b'ibihugu bagize Union Africaine canke ubumwe bwa Afrika reka tugaruke hano muri studio metre Fabien Segatwa turiko turarangiza mbega mwebwe mwaranonosoye amategeko mbere n'ubu niyo murimwo niyo munakoreramo ni igiki mubona mwokebura na cyane cyane ababa gushira mu ngiro amategeko aya na yariya akingira abana bariya kugira kumbure bayige kuva mu ntango gushika mu herezo ejo cyangwa hirya y'ejo ntibize gufata uyu n'uyu n'uyu cyangwa usange biri bisubiza inyuma ubu n'uyu cyangwa umugwi ubu n'ubu Eh, icokogwa ni uko abategetsi bokwamiza ku muzirikanyi y'uko abakenyezi n'ingehwa bategerezwa kubahirizwa mu gateka kabo nk'uko abagabo babubahiriza cyangwa ibiyubahiriza nk'uko nabivuze eh, mu byerekeye politiki barubahirizwa koko ubwo mu byerekeye umuryango haracara agahaze urabona yuko umugore azinuka kurima umwana mu mugongo akaba kurima afise inkwi mu mugongo umwana mu mugongo inkwi ku mutwe yashika agacateka umugabo yagiye kuvumba hanyuma agataha atebye asaba ngo bamugaburire ntacyo yakoze uko ni ukurya imitsi umugore ibyo rero hari hageze yuko abajejwe amategeko n'abajejwe ubutegetsi bategerezwa kubyicarira kugira ngo ibyo bintu bihave kuko urabona umukenyezi yewe bukeye zinduka yarushe naho nyine ntashobora no kurima byiza rero kandi hari hari aho biboneka umugabo n'umugore bagenda ku kivi bakarima bagatahira rimwe hanyuma bagafatanya kurira abana bagafatanya kuko abanyaburaya batanguye kubigenza umwakoze akoza amasahani ubundi agakinjika umugabo urabona ubu umwe arakinjika heza umugabo yaheza kurya agaca atangura kuza koza n'amasahani biragoye kumva biragoye mm-hmm. kumva hari hageze natwe yuko tubona yuko umukenyezi angana n'umugabo umugabo akamufasha mu bikorwa bya minsi yose cyane cyane byo mu miryango Hmm. nayo ibyerekeye politiki nibaza yuko bimaze gutera imbere hanyuma n'abakenyezi nyine bagasemerera kuko bategereza nabo nyine guharanira agateka kabo kuko mu gifaransa bavuga mu redouane sakire redouane sakire payiriso isodone kwa isodone ni ukuvuga yuko urindire yuko bazoguha ntuzoronka ruheze nawe ukabirondera nabo nyine barafise uruhara byo kurondera yuko ako gateka kawo kubahirizwa ariko ikindi nari nashyitse ko kandi mm, nashaka yuko abategetsi bafata nka nkama ni by'abamugaye kuko kumugara biva kuri byinshi nta uvuga ngo umuntu nta mugara abishaka mugabo rero igihe ari umuntu nk'abandi ategerezwa kugira uruhara nk'abandi ejo nari mu rubanza aba Burundi tutanguye kugira kuja imbere tukabona yuko umuntu w'ikimuga afise akamaro kandi ashobora kuja mu muhari muri bose agaseruka imbere hanyuma rero hari hageze yuko no muri guverinoma baraba yuko boshiraho umuntu w'ikimuga kuko umuntu afise umutwe ukomeye nawe yo bagendera muri sheze rurante ni ukuvuga kajya agatebe nicobuza yuko afata amategeko nicobuza yuko aja aho abandi bashinga ntahe bajya akavuga ijambo mhm. nicyo gituma rero ibyo byose nibyo nasaba yuko abategetsi n'abashiraho amategeko baheza bagafata kankama kugira ngo bubahirizwe inkeko murakoze cyane fabiano segatwa nino no kamo kawe duce turangiriza ko kino kiganiro karadiridimba cyo kuri uno munsi reka nshimire Theogene eh, yatwakuye ari Australia nshimire Canesius Karorero aba mu bubirigi ariko ari muri mission muri Iraq none yatwandikiye ubutumwa butari buke reka nshimire namwe mwese mwariko muradutega muradutegabiri mwari benshi mwagiye mutwandikira ubutumwa kumbure bumwe bumwe ugasanga ntibujanye nivyo twariko turayaga ko abandi mwagiye mutwakura byanka bivanye n'ibirere nshimire na Emeto Semitebutsi niwe yari mu buhinga bw'ivyuma Fabiano Segatwe reka nsubire kugushimira bimwe bivuye ku mutima mwakoze kwitaba buno butumwa n'uburamire bwacu ego ndagushimiye cyane kandi ndashimiye n'abari mu mahanga batwakuye hanyuma kabipfuriza kuroranirwa iyo bari kuko bujya kuba mu mahanga ntibyoroshe Eh, baze barasimbira gato y’abafise akanya basimbira mu burundi kugira ngo barabe iyo duteje imbere eh, ayo mategeko yacu ego medari niyo nkuru nijoro arindemesheje kino kiganiro nanjye ndabasezeye ndabashimira bimwe bivuye ku mutima ariko nimubandanye mutega abiri ibindi biganiro bikurikira bya radiyo isanganiro naho ubutaha